Иван Франко. Вавилонское набоженство. 15. Палата Асурбанипала, царя Ассирии, сына Асархадона, царя усё Усезалу, благодаря Ассирии Вавилона царя Сумира Акада царя над царями Эфиопии и Масру, царя четырех старин свиту, сына Сенахриба, пана над всем и всема, царя Ашура, що надею свою покладая на бога Ашура, на богиню Нантіль і небо і там Ташміту. Твоїм провідником при читанні цих таблиць хай буде небо. Шлюс. Шестнадцатая. Палата Асурбаніпала, царя усіх усюдів, царя Ашура, якому неба і Ташміта уділили отворені уші, які одержав ясні очі для приготування підписів таблиць. За інших царів моїх предків не бувало нічого такого. Мудрощі Бога, небо, багатство всякої краси. Списав я, сложив я докупи і вирив на табличках, щоб бачили сені, читали. Я виставив все в своїй палаті. Сімнадцяте твоїм провідником хай буде цар богів Ашур, хто своє ім'я впише обік моєго імені, то хай сплють Ашур і Нінділь, і хай змажуть ім'я його, і його сім'я у краї. Щось. Птах цих. цар у біді. Великий цар. цар сидить у Вавилоні, реве, наче бурі лютує наче лев, на вибранцях своїх великих, мов лев сердита хрема до мардука до пана Бабеля іде його благання, що довго ще мені зітхати і в поросі валяться, що довго ще у моєму краї. Простить плач і смуток. Чи довга, пане Бабеля? Забави ще в чужому краї. Згадай, о пан. Не Вавилона! Забави ще в чужому краї. Згадай, о пане Вавилона, усю його пишноту, на храм твій любий Есагіль, зверни лице своє. Невохадне це рабаглагання, почув пан Вавилона, і Боже слово радісне почулося цареві. 19 їм царя Саргону Другого до богини, богині Нани, Саргона благослови, о богине, що цілує край твої шати, пастиря Ашура, помилуй, що все йде за твоїми слідами. Призначи йому благу долю, довгі дні живому коротати, укріпи стола його основу, дай до старості йому щасливо панувати, дай здоров'я його коням бистрим і полам запрятним до плуга, дай, щоб обминали його тіла. Всяка слабість і всяка недуга. Ашрін, подяка царя, небухатне цара. Другого Мардукові. Величатиме твоє, твоє боженство, возвіщатиме владу твою. Вас хвалю твою силу, мій Боже, і потузі твоїй, мій поклін, милосердий Бог мардук великий, і поблизу прихильність його. Прихилює царю своє вуха, свою ласку показує він. Заспокоїв він серце цареве милосердям сповнився весь, і прийняв він цареве благання, і похилив свою шию униз, уляглося його пересердя, і прихильність у нім залягла. Еламіт, чого не боявся, і для божества чести не мав. На його божественну величність багахульні наруги здіймав, той почув Божу зброю на собі, що гордині його підтяла. Бабеля володар великий розігнав його військо у прах і зламав Еленітову силу і під ноги свої постелив. Вахад ваш рин. Похвала Мардукові від царя Набуходнесара другого, Царську постать для смертних людей. Сяйво він наповнив, одягнув її страхом людським, світлом осіяв ясним, возвісів він царя панування над усі царства сей землі. Підклонив і під ноги цареві, много люду і многі краї. Дав йому свою Божу владу. Паном будь чорноглавим усім, Мардук владика великий, так полюбив володіння його через те що володар надумав украсить Есагіль і Есіду, обновити будівлі великі, Вавилона столиці його, Отому то на походне цару дав він царську владу осягнуть, як він своєму коханому сину, як князю, що боявся його. Глянув він на діла його праві і покликав його по ім'ю царську владу над людьми справувати, як создання своєї руки в його руку дав перло правдиве що приумножує землі царів. В його руку дав зброю могутню, що додолу валить ворогів. Божественне оружие нещадне, уділив він цареві на те, щоб противників царських і божих покоряти. Под іго святе. Штенво Ашрін. Молитва Небухатнецара! другого до Бога неба. О небо! Православний сину Мардука, високий, повно, власниче, добро подібний і улюблений. Глянь ласкаво на діло рук моїх дару мені багато літ прожити, потомства много полишити, де твердість моєму престолові царському. Мені ж на ньому довго жити, дай силу побідити ворогів, краї ворожі здобувати на твої таблиці. Незмінні, що встановлю землі на небо межі. Впиши дні в моїх довжину, впиши потомності на пам'ять і перед мордуком, царем землі небес, перед віцем, що породив тебе зроби приємними мої діла, промов за мною слово, не цар, справді цар всещедрий, отак промов за мене. Солота Уашрін, двигнися в дорогу обилю, наш цар дожиде тебе ти, наше беліто, наш цар дожидає тебе, двинувся наш бель з бобеля. клоняться краї перед ним і двинувся з ним серпоніта, з пахущих кадил в'ється дим. Подвинувся наш бель з Бабеля, з кипарисів кадила пала перед ним. Бік обік Вавилонська Аж торет, а жерці, лесіної жерці, кургару на флоярах ураз виграють. Арба Вашрін, обелю, що в гніві своїм, рівні собі не маєш, обелю царю ласкавий, що землями владеш, що запровадив згоду і лад поміж великими богами. Белю, що поглядом своїм вниз повалив, ти могутних, володарю царів і світ для всіх людей, що розділяє достатки обелю. Бабель, помешкання твоє, престольний терем твій, борзіпа, широке небо і все те, що під ним ти своїми очами проглядаєш і своїм розумом ясним будущини признаки проникаєш, ти своїм поглядом даєш природі вічні закони, і людям ласку свою шлеш, і світло бачить їм даєш, аби твою проповідали силу, О пане всіх країв, богів небесне світло, заповідателю усіх добрих діл. Хто ж не захоче величати владу твою, звіщати висоту твою, твою державу, вихваляти володарю хвальних країв, що в Еудулі проживаєш, що впавшого за руку підіймаєш, своєму місту Бабелю. Свою ти ласку покажи до свого дому Есагілю, своє обличчя приверни і Вавилону усім жильцям твоїм улюбленим борцям дай за безпеку на життя всі дні. Хамсова Шрін! пастырю, пане та музе, муже Ашторет, пане держави померлих, опікуне шатрів пастирських, ти та маріск, що в борозні, води нанасався, ти квітка, що в степу сухим не розсвілася пишно. Ти, деревце, якого не посаджено над водяним струмочком, ти деревце, якому люта буря, коріння повривала. Сита, ва ашрін! Гімн до найвищого Бога. Господи, володарі поміж богами, один Всевишній на землі і в небі. Отче світла, Господи Боже, аншаре, володарі поміж богами, Отче, світло великий Боже, ану, володарі поміж богами. Отче, світило, пане міста, ура, володарю поміж богами, Отче, світло, пане Егіш, Шергала, володарі поміж богами. Отче, світило блискучі, пане діадеми, володарі поміж богами, Отче, світило царю над царями, володарю поміж богами. Отче світило, що в поважній ризі ходиш, володарю поміж богами, бугаю сильний, молодий з потужними рогами, прекрасний будови ти розкішний, повноводий, і з лазуревою твоєю бородою ти овоч, що родився сам від себе, високий ростом і надвід пригарний, якого бачити ніколи нам не досить. Ти Матірніший рід, що родить усе в живих істотах поміщає, осідок свій блискучий. Ти, отче милосердний і ласкавий, що край нашого ціле життя в руці своїй держиш. О, пане. Божество твоє, немов далеке небо, як море ти широке. що жахом нас повняє. і землю сотворив їх храм основав. Іменами їх поіменував, Отче, родителю богів і нас, людей, що нас навчив оселі будувати і жертви у храмах складати. На королівство ти покликаєш, скіптри царям уділяєш далекі будущі дні. Долю усім призначаєш. Ти воєвода могутній, якого нутро жаден з богів не прогляне. Ти побігущий проткий, якого коліна не знають утоми. Шлях отвереш богам твоїм дітям, шлях до основи небес, аж до вершини небес, повних блиску провадить. Відчиняєш небесні двері, світла усім людям даєш, очі творчі усіх творів, що на живуче все призираєш, і про його теж у дбаєш. Пане наш ти, що рішаєш про небо і землю, наказів твоїх не змінить ніхто. Ти держиш воду і вогонь, і провадиш усі животвори. Хто між богами рівні рівнятися може з тобою? Хто в небі найвищий? Ти милостивий Всевишній, а на землі хто найвищий? Ти лиш один, ти Всевишній. Твоє слово, коли пронесеться у небі воно, всі небесні боги упадають на лиця. Твоє слово, коли на землі пронесеться воно. Усе земні боги упадають на землю. Два слова, коли пронесеться, мов буря горі, дай людям плоди на поживу і напій. Твоє слово, коли і зілється на землю дощем, викликає всі сили на ній. Твоє слово дає товч отарам, стайням дає розплід усім животворам. Твоє слово породжує правду. Правосуддя держить між людьми, аби люди по правді жили. Твоє слово це те, що далеке небо, підземелля, закрите якого дослідити не може ніхто. Твоє слово, хто може збагнути його і ревне зробитися тобі. О, Господи, в небі пануєш безрівні, і на землі між царями і богами. Твоїми дітьми ти та братами не найдеться супірніх тобі, царю царів превисокий, проти волі твоєї не стане ніхто, ані божеством жаден Бог не зрівняється з тобою, куди ласкаво поглянеш оком. Вислухана там бува молитва, і де ласкаво простягнеш руку, там упавши ти підіймаєш. Господи, Божі людські діла на землі і на небі ведеш до добра. Поглянь же ласкою своє на свій храм, і ласка поглянь на город твій, на город Ур. Ти ласкаво поглянь, і Егій Шергаль ласкою своє вкрий. Сиба Уа Ашрін. Господь, коли сердитий, здригає небо перед ним, як гнівається Адат, земля трясеться перед ним, високі гори розсипає гнів його, а від сердитості його і від завзятості його, від його рева страшного, від його грому грізного, божества в небі лякаються, в небо найвище ховається. Божества земні лякаються, в земних безодня ховаються, сонце ховається в небо глибинь. Місяць щезає в небес височинь. Таманія ва Ашрін. Шамоше, пане правосуддя, хададе, пане ворожби. Вам приношу, вам присвячую дитя Газелі сивокої степу і родила мати. Степ розіслав над ними свою привітну тінь. Степ годував її, як батько, кормила поле наче мати, коли побачив її хадат хоробрий спустив на неї дощ кінця землі, від нього стало виростати зелень, почали кільчитися насіння всім звірям на поживу. Зілля спасала вона на степу, пила воду з причистих джерел. Шама й хададе, згляньте блажені, жертву прийміть мою на моїм благанні рук підіймані у всьому, що чиню, про що запитаю у всьому, що богам присвячую, хай буде правота! Tessa! Ашрін. Що це, пане? Небо і землі в порядці того, що внизу і вгорі, Шамаше, ти, що в руці маєш силу мертвого живити, зв'язаного вільнити, судіє непідкупний, творче людьми. Високі нещадку пана блискучого сходу. Могутній величний сину, світло країв і землі. Творче все на землі на небі. Шамаше Боже святий! Зніми з мене окову закляття, увільни з дихової неволі. Далатін. Шамаше, Боже, коли ти виходиш із-за високої гори, із-за гори, з якої течуть джерела, із дуль Азага, де доля кується, де небо сходиться з землею. Коли виходиш з глибини небес, то всі боги великі, виходь на суд перед тебе. Всі люди і народи чекають на тебе, всі звірі, всі четвероногі, що бігають по землі, чекають твого великого світла, до нього звертають усі очі свої, шамаше мудрий високий, ти сам собі у всьому порадник, сам собі рішитель найвищий, сам суддя неба і землі, здійми з мене кого закляття, увільни з духової неволі. Уахат уа Тотін, Пана, просвіти до людьми, що темне лице відкриваєш. О Боже милосердний, що простуєш похилих, що хорониш слабих. На твоє світло ждуть боги великі, анунаки, всі враз вдивляються в лице твоє, ти звів докупи усі народи в один язик, мов живину одну. Піднесеним лицем глядять вони на сонячне світло. Коли ти станеш перед ними, панує радість оклики веселі чуди скрізь. Ти світло світу, к неба окраїн, ти стяг широкої землі. На тебе з радістю глядять людей, незличені громади. Охат, Уаталатін! Шамаші, коли внутру неба вступаєш, нехай здоровля тебе, засили блискучого неба. Нехай благословлять тебе, вори небесних дверей, нехай справедливість. Твій любий посол веде тебе стежкою правою над Ебаррою твоєю столицею, хай ясні високість твоє, нехай Ая, твоя люба дружина, весело зустрічає тебе, заспокоює серце твоє нехай поставлять перед тебе твою божественну вечерю. Нехай усі величають тебе, Шамаше, незрівняний герою, пане Ебарри, ходи, ходи, твій шлях усе простий і правий, направляй на шлях життєвий, на міцному, на твоєму ґрунті, Шамаше, судіє нашего краю. Теодолю состиг решай. Палатин, могутній величний Еріди володарю, блажений Всевишній, первородне сину Нудісімуда, мардучі премудрий, яким утішається хрем, храм Егурра, пане Есагілля, помічниця Бабеля що любиш храм Есіди, що держиш життя без ушкоджень, княже Емахтілі, що держиш у цілості здоров'я, охорона нашого краю, що даєш захист людям незличеним, пане храмів святих, ім'я Твоє всюди людям щастя приносить. Мардуче, пане великий, з твого святого веління. Дай, щоб я був здоров і веселий. Божество твоє чтив, дай, щоб осягнув я, чого бажаю. Правду вложив уста мої. Добрі помисли в серці моїм зрости, слуги і післанці твої. Нехай скрізь відвічаю добро. Мій Бог нехай стане праворуч мене. Моя богиня хай стане поруч мене. Бог охоронить усе, най стоїть при моєму боці. Дай послуг моїм молитвам, молитвам і благанням. Слово, яким я закличу тебе, нехай почується тобі. Мардучий пане великий. Даруй мені життя спокійне, даруй життя душі моїй. Ходить перед тобою весело, хай буде ситістю її. Бель, нехай ти все тобою, е, нехай відгукнеться тобі, всі боги світу хай клоняться тобі, всі великі боги, нехай радують серце твоє. вислухання просьби, твій вислів просвітління. Змилуйся наді мною. О, Іштаро! Злісти мені добрі дії. Поглянь на мене довірливо, прийми всі благання мої, коли піду за твоїми слідами, хай буде безпечний мій хід, коли вчеплюся за твій пояс, хай! Веселитися, душа моя, коли неситиму твоє ярмо, зроби, щоб легке воно було. Коли дожидатиму голови твоєї, схили її до мене, коли наблизти зверну увагу, хай знайду послуг і ласку твою, коли зверну на світло, щастя від тебе, нехай просвітліє лице моє коли шукатиме власті твоєї, нехай життя моє буде спасене. Зійшли мені духа свого охоронця, що передо мною стояв, нехай він послід послід за мною, хай генієм буде моїм. поводження з твоєї правої руки. Бажаю дістати. Добро з твоєї лівої руки. Нехай зійде до мене. Промов до мене. Що мою ти мову чула? Слова, яким я тебе благала. Нехай знайдуть у тебе послуг. Здоров'я, радості. Води мене день в день. Даруй мені багато днів прожити. Даруй життя щасливе і довге. Дай, щоб був я здоровий і весел, щоб твоє божество чтив. Дай, щоб усе мені сталося по моєму благанню. Небо нехай веселиться тобою. Радісна хай грає тобі глибинь водяна. Всесвітні боги, нехай тобі честь віддають. Великі боги, нехай серце твоє веселять. Сиром дресі! Великий пане богів! Мардуче, Боже могучий, дорадниче, любимче Бога Еа, якого присуду ніхто не змінить яко вироки величних ждуть і гігі небесні духи, перед якими анунаки клоняться ненастанно володарю усього живого милосердний, ти, що даєш спішим плодючість, ти, що бережеш жертви богів, піддержуєш міста з королями, ти, що провадиш джерела доріг, пана земель царю неба і землі, що скрізь розсипаєш достатки, що ти Бог, без якого у водах глибоких не рішається доля людська. Ти глядиш на всі життя людське, негайно караєш лихих, котрий Бог на небі чи то на землі рівнятися може з тобою. Вище ти понад богів усіх, і рада твоя над усіма старшує навіть батька Еа, що сподив тебе, ти мудрістю перевіщаєш. Ундресінг. Могутній мордуче, якого гнів потопа, якого з'єднання, мов батько милосердний. Як кликав послуху, ні в кого не знаходив, і все пригнобило мене. Кричав я, і відповіді не було мені, і тисла скорб мене. І кріпості в моїм нутрі не стало, і я зігнувся, мов старець. Великий мардуче ти, милосердний Боже, всі люди, скільки їх імен, імення носить, хто з них пізна, що сам із себе? Хто з них не допустився зла якогось? Лихим учинкам не сплямив себе. Хто з них пізнав Господню дорогу? Я хочу бути богобоязливим, не мати злості ані троха в собі, шукати місць, які життя дають. Перед тобою я прави допустився, переступив Господню границю, мої правини від молодості моєї відомі чи невідомі мені, забудь! Хай намагається серце твоє, розв'яжи ти гріхи мої, розламай переступки мої, проясни заблудження моє, освіти все то, що в мене темне гріх моєго батька, чи моєго діда, чи моєї матері, чи моєї баби, чи рідні моєї, чи своєство і роду. Хай мене минає, сторонить від мене як тільки Бог до мене проговорить, мене причистим зробить, наче канкальзілля. Рукам вселаскавим мого Бога. Я поручаю все добре своє в молитві і сердечному благанні. Я стану повсякчас перед тобою. Незличені люди, що живуть в тим краю, нехай тобі почесть повсякчас складають, роз'яжи мій гріх, зламай мою провину, могутні мордуче, ти роз'яжи мій гріх зламай мою провину, велика пані Еро, О, роз'яжи мій гріх, добро і мені ти набо! о роз'яжи мій гріх, великі пані Дашмет, о роз'яжи мій гріх. Могутній Нергалю, о, роз'яжи мій гріх, Боги, що в небі живете, о, роз'яжіть мій гріх, великий гріх, що я сповняв підвалку. о, розламайте, себе кратно роз'яжіть! Хай твоє серце знайде супокій, як батько, що сплодив мене, як мати, що мене породила на світі, могутні мардуче, твоїм підданим бажаю зістати навіки. Час. справжнє бойовище, що розвалює гори, уше ворожена до бою, одягана страхом. Ти твориш суди і розправи, закону неба і землі, каплиці, храми і доми, і комори чекають на тебе усі. Де не голосне твоє ім'я, де не важні закони твої, де не виставляють твоїх ікон. Не будують у тебе кімнат, та знак величі твоєї і твоєї висоти віщан. Агубельє, ну, піднесли тебе, звеличили власть твою поміж богами. Поставили тебе над ігігів усіх, дали тобі становище Всевишнє. При згадці імені Твоєго трясеться небо і земля красуться всі боги небесні, і анунаки всі ріжать, як речі на тебе похили, зітхаючи слуга твій, знасилений болем, глянь на мене, о пані моя, прийми те зітхання моє, глянь на мене з довір'ям і ласкою, не згордуй замагання моє доки ж того, скажи таке слово, і хай серце зм'якшиться твоє, доки буде те тіло, нуждене моє, буде онок і тривозі гнуться, доки ж серце палюче моє, обтяжать будуть сльози і зітхання, доки та стражденна утроба моя, витерпіти у скруті і знесиллі, доки сей тебя простого едиби. Две лунати жиляви і риданіве, доки душа моя пусть кормитися сльозами і зітханням. Вірніні погине, скажене лівіце, заспокой же ти серце воє. Ти дикий воле сердитий, уб'якши пересердя своє. Хай твої добротливі очі до мене звернуться хоч раз своїм ясним лицем, благосклонно глянь до мене хоч раз, хоч раз, Прогони чари, ліпі, дослання з мого тіла тепер, дай щоб приясне світло твоє я бачив і від мене противники мої, клеветами та неправдами куватимуть до мене зло доки ворог ходити мій, чатуватиме до мене, о пані, доки нуждений каліка той, знущатиметься наді мною, недужні постаровіли, а я занедужав, слабі повіснили, а я ослаб, хвилююся, мов повінь. Злим вітром бита, моє серце тріпнеться, як пташка небесна. Я варку, як голуб, день і ніч. Я пригноблений і плачу в му наболіло терпінням, що ж чинив, мій Боже, і богиня моя. Чи я вас не боявся, і за те мені, мені все. Найшла на мене немічна хвороба, найшла руїна та тяжка утрата. Найшла нужда відве... відвернення лиця і гніву повна міра. Завзяття стеклість гнів від людей і богів понурі дні. Пройшов у богиня моя тяжкий засуд, насилля і скрути, страшний заколот, як затуманів мене, що волів би живим я не бути. Мій спустошений дім, мій зруйновано храм понад моїм житлом, на розвалинах брам, і над полем моїм сіра пустка лягла, а мій Бог знать на інше місце якесь обличчя своє обернув, розв'язав собі рід, а бурований плід біля мого двора розвалився, рухнув. Мої очі до тебе звертаються, пані, мої уші напружені чудо тебе. Я до тебе підношу благання свої, здійми з мене закляття важке, прості мені вину мою, мій злочин, проступок і гріх, пусти в непам'ять, змажи провинності мої, прийми моє зітхання, облегши мої груди, о, богине, дай підпору в недолі мені, поведні мої кроки на праву дорогу щоб весело і свобідно я йшов між живими. Розкажи, нехай на розказ твій, сердитий Бог обернеться до мене, о богиню, що гнів свій на мене поклала. Приверніти до мене назад, моя чорна кадильниця дибом закурена, хай заясніє від жару нового, Мій смолоскип, що згас у недолі, хай запалає наново. І розсипаних рід, хай збереться назад, хай пошершає знов і подвір'я моє, і стайні мої, хай оживляться наново, нехай верне добро все моє, прийми цей мій дозявний поклін і молитву мою ти зуваш. Глянь на мене, прихильно погине, не знехтуйся, благання моє будеш, пані моя, будеш сердитися ти, відвертати від мене обличчя своє, доки ж, пані моє, мене двігать твій гнів, доки злиться на мене твій дух, оберни знов лице, що колись відвернула слово ласки до мене промов, наче лід на воді, що розтає весною, хай розтає завзяття твоє почти велика, превисока, всі животвори, всі чорноголові, всі люди коряться власті твої, справи мужів у судах і правах. Розсуждаєш ти лише ти на побитих та зневажених, і зглядаєшся ти лише ти і даєш їм відзискати право, як довга ти, пані небеси землі пасторка людей недоумних, як довга ти, пані Анні Святої, припишною скарбівні Божих ласк, як довга ти, пані, з ногами невтомними, якої коліна у тому не знають, як довга ти, пані всіх богів кривавих, володарка віль і борні, велично скажена поміж бігами, ти що усміряєш земляних богів. Погудня також над князями, відбираєш кормила в царів, видвикаєш запори невільних жінок, підносиш одних, а скидаєш других. О, і старо богиня могуча, як велика могучість твоя, ти світило блискуче небеси землі, ти огнище всіх людських осель у непоморнім нападі сердіта, у бою страшенно міцна до ворогів запалюєш. Гощення наносиш воякам. О, бунтівнице і штаро, що набої громадиш ради. Дай мені ворогів моїх всіх потоптати, так як землю всю топчу ось тут. І ненависних моїх усіх повали, щоб упали під ноги мої. Хай молитва моє моя і благання моє, то донесеться до тебе моє, нехай ласка твоя милосердя Твоє знов до мене прилине, ті, що стерінуть мене на шляху, хай ім'я Твоє возвеличують. Я ж між чорноголовими всіма Твою власть і божеську міць. Вас хвалю, так велична Іштара, так Іштара цариця, моя пані велична над всіх, моя пані цариця над всіх. Ірині могутня сінова дочка не має рівної собі. Немов цю молитву і немов гордий маніфест божеської сили являється отця високопоетичня богині Іштари. Іштара мовить, виступаючи віші знаки вам давать. Виступаю в моїм совершенстві до вас. Серед радісних окликів все слава моя. Я, богиня, приходжу до вас. Я Іштара, богиня вечора. Я Іштара, богиня ранку раннього. Іштара щоднева блискучого. Заклепи, заклепа віддихає. все слава моя. Я багасний, коли я помилю. І земля дрижить. все слава моя. Небесна тьма загорається світлом по всіх краях ім'я моє сніє. Це слава моя, цариця небес. Хай голосять вгорі і внизу. Це слава моя, горі високі, я звалюю вниз, це слава моя, я бур високий ти гір, я їх запора велика, це слава. Молитва до невідомих богів. Нехай буря в серці, пана мого втіхне, хай заспокоїться Бог, якого не знаю, хай богиня, якої не знаю, знайде супокій, хай Бог і богиня сердити на мене знайдуть супокій, нехай я мова. яку вчинив я, не знаю. Хай Бог мій назве мені добре ім'я, хай богиня назве мені добре ім'я, Бог і богиня, яких я не знаю. Я їв чисті страви, пив чисту воду, та може не знаєш і їх щось бридке Богу. Може, не знаєш, чи з'їв щось огидливе моїй богині. О Господи! много за мною гріхів, великі провини мої, о Богине, багато за мною гріхів, незлечені провини мої, Божої богині, яких я не знаю. Гріхів, яких я допустився, не знаю. Провини, яких я повинен не знаю. Бридких страв, які їв я не знаю. Нечистот, на які наступав я, не знаю. Та пальмі у гніві серця свого зірнув на мене злобним оком. Бог у пересерді серця мого виступив вороже проти мене. Розізлілася на мене теж богиня і наслала болість злу на мене. Бог, якого я не знаю, мене гнобить. Невідомо мені богині мучить. Помочі шукав я, та ніхто не взяв мене за руку. Плакав і ридав я, та ніхто не станув обік мене. Скільки б не кричав я, криків моїх нікому не чутно. Болі налягли на мене люті, так що нікуди мене і зірнути. До мого милосердного Бога звертаюся, благаю голосно, на те ім'я мої страшні. Звертав увагу рід людський. Боги не мужин і божество жінок. Такої постанов ніхто не розуміє. Де ти поглянеш, воскреса мертвець, підіймається хори на ноги, здобуває відплату покривджений, як на лице твоє погляне. Ноги моєї богині цілую, припадаючи до них. не знаю. Не знаю, благаю покірне, богиня якої не знаю, не знаю, благаю я в голос. О Господи, зглянься на мене, приймі моє благання, богиня зірни ти на мене, прийми моє благання, Боже, якого я не знаю, не знаю, зглянься на мене ласкава, богиня якої не знаю, не знаю. Доки мій Боже свій карк відвертаєш від мене, доки богині свій карк відвертаєш від мене, доки невідомий Боже не втихне твоїх гнів, доки невідомо мені богині не розфакується серце твоє. Люди глухі не розуміють нічого, людей так багато, куди їм там щось розуміти, чи зле роблять, чи добре, не знають нічого. О, пане твого, твого слугу, не спихаю у безодню киненого в багно водяне, візьми за руку, гріхи, яких я допустився, переміні на добро, провину, якою я проминився, розвів вітрами, скверни, якими в житті я покривився, стійми з мене, як одіж погану. Боже мій, хоч би моїх гріхів було сім раз по сім, прости гріхи мої, погина моя, хоч би моїх провин було сім раз по сім зважі ті провини мої. Хай твоє серце знайде спокій, як серце матері, що вродила дитя. Хай заспокоїться, як батько мій, коли сплодів мене на світ. Творчиня богів, що сповня заповіду Беля, що зелені дає ріст пані людей творчини всього, що всякому роду сприяє, божеська маті, обіг якої ніякий Бог не стане. Молиточну до тебе, що тобі вгоди чини мені, пані моя, відколи я малою була, мусила привикати до всякої муки. Страва не їла, плач був моїм хлібом, води не пила, за напій були мені сльози, моє серце веселості не знала. душа моя життю не була рада коли прийшли і не виступала, за ночами і днями жалібно ридала. І досі муки мої числені, душа моя болісті повна. О пані, зроби мені пільгу, віддали гріх, даруй мені прощення. Мій Бог молитовник, хай молиться за мене, моя богиня, благальниця, хай благає за мене, Амуру, Богори, хай молиться за мене, а Єрата, пані степу, хай благає за мною. Е, пане ріду, хай молиться до тебе, мати великого дому, Дамкіна, хай благає тебе. Мардух, пан Вавилона, хай молиться до тебе, його жінка Сарпаніта, хай благоблагає тебе. Високий посол Набу, хай молиться до тебе, наречена первородна дочка Іба, хай благає тебе, висока вірна Ташмета, хай молиться до тебе, свята велика пані Нана, хай благає тебе. Глянь на нього ласкаво, хай мовлять вони тобі, оберне лице твоє до неї, хай скажуть вони тобі, нехай уласкавиться душа твоя, хай мовлю до тебе вони, твоє серце нехай заспокоїться, як серце матері, що вродила дитя, душа твоя нехай знайде спокій, як батько що сина, шлюб. Страждання праведні честь і хвала. Я дожив до довгого життя, понад ціль життя дожив я літ, куди звернув зір свій лихо скрис. Тисне доля і гнітить мене, і повождення ні в чому нема. Викаюся до Бога мого від лице до мене оберне. Помолюся до моєї богині, вона голову в той бік не схилить. Ворожбить свою Віщун, ні Мольфар, який за мій щедрий, не вернув мені мого права. Коли до вирочні я удався, не було мені від Бога віщування. Чарівник теж чарами своїми зняти не зміг із мене злої долі. О, яке ж то безпуття та лихо на світі. Глянусь поза себе. Все вони, вони в мене труд, немов би я даром Богу не дав а при обіді богині не візвав, а перед образом лиця не схилив, а перед Богом колін не вклонив. Не мов би в устах моїх застрягли молитви і благання, не мов би я день Божий нарушив колись, пропустив святкувати якесь свято. Не мов би я не дбали, не мов би я зневажав були божественні слова, не мов би я людей своїх богобійностей і богочесті не вчив, не мов би я Бога не взивав, його страву вкушаючи, або богиню забував і їй не приносив писання. Не мов би я забув колись почтить мого пана, кому належить честь, всяка честь належить. Не мов би я легковажно колись вирік ім'я могучого Бога. Отаким видав я нещасливим. Я ж сам тільки про молитву і благання. Молитва була правила моє, а жертва мій порядок. День хвали Божої бував для мене розкіш розкішю сердечною. День послідування богині бував для мене тиском і багатством. Зложити почесть Белої царю була для мене радість. Заграти йому похвальну пісню було мені приємно. Я вчив усю свою країну зважати на Боже ім'я, я богині шанувати людей своїх і наста... своїх і наставляв давати честь цареві, краю. Я всім повелівав і чтити царську палату на де я напочав. Чи звав я, що це все приємне Богу? Адже ж, що нам добром здається, це іноді перед богами зло, що нам лихим і згірним, згірним здається, це у богів добро. Хто може знати богів небесних волю? Хто? плани Божі темні злибити, і як нам людям недогадливим всі шляхи Божі зрозуміти. Хто вечором іще живий був, уранці вже мертвий. Нараз його зняла тривога, і він подався, мов розбитий. Все ось співає і гра весело, а по хвилині вже реве, як плачка. Де і ніч зміня людей, людей настрой, коли в ній голод, голод, наші трупи як сити, раді би богам рівнею бути. Ведеться добре їм, тому летять до неба, а прийде смутку час, то й пекла їм не треба. Дім мій став в'язницею для мене, мої рухи, мов заковані в оковах мого тіла, ноги, мої ноги ходять, мов в кайданах власного свого свого м'яса, бракує один рядок. Побив мене, мов батагом, страшенно вузлуватим пробив мене своїм списом. Пробій був страшно сильний. Весь день переслідувник мій мене, мов звіра, травить, і навіть усю ніч не дасть не хвилю віддихнути. Мої сустави розлазяться, немов би хто порозривав. Розходяться всі члени мого тіла, неначе у мертвого. Лихорадки моєї чарівник не здужав розпізнати. Знаків я мені не змів мольфар вгадати. І Заклинач хвороб не міг моїм хворобам дати ради, а ворожбит не міг кінця моїм немощі вгадати. Не допоміг мені мій Бог, не взяв мене за руку, не змілувалася моя богиня, не стала вона на моєму боці. Вже відчинилася мені труна, витолена вже погріб мій. Вже я не вмер, а вже по мені плачуть за мене. Ні, весь край мій кликав у одно. Ось як його скрутило лихо. А ворог мій, почувши все, утішився і сміявся тихо. А ворога мого жона, почувши це, була звеселена, та знаю, що прийде мій час, і звеселиться весь рід мій, і серед духів охоронних прославить Божество. 45-та нарікання на світове безладдя. Опа не краю, белю нерушимий, чи дома ще не ворохнеться в тобі серце. О белю, отче, гляй своїми очима. Чи довго ще вони не віднайдуть спокою? Ти, що сукном закрив голову свою, чи довго ще? Ти що карк свій кладеш на лоно своє, чи довго ще ти що серце своє, наче бочку заднив, чи довго ще, могутній, що пальцями уші свої заткав, чи, чи довго ще, обелю, отче, знемоглися всі люди, вони зруйновані опані цього краю. Вся відпіхова від себе ягня, коза, відпіха, козеня, чи довго ще в твоє своєму вірному місті відкидатиме рідна мати своє народжене дитя. Жона героя, молода доня, відтручати дитину свою. Чи довго ще жінка відтручатиме мужа? Обелю, отче, небо і земля. Прийшли в безладдя, бо світла немає. У пана краю сонце блискуче над краєм нашим не сяє. Обелю, отче, місяць не сходить над краєм нашим учнів. Обелю, Отче, коли кликнув ти усередину края, вмертвих ти всіх людей усередині. О пане краю, коли кликнув ти поза його границі, умив мертвив ти за границями усіх, коли гукнув ти понад долини, усі долини кров'ю під, під, під, під е, плині. Коли гукнув ти у написано в днях 8 серпня до 9 вересня 1911 року. Третя молитва двоголос. Жресь, хороби і неміч, недоля і злидні. Звалилися на нього. Жалоби і зітхання, тривога і утиск, і страх, і дріжання зневолили в ньому всяке бажання. Рішив я, і тому захворів я. Він плаче і в ньому пригноблений дух. Отім то й тремтить він тут перед тобою, і сльози з очей його лються рікою. Наче з бурхливої хмари. Він здавлює в собі важке стогнання, немов породілля у болях, мов жрець той, на ревти помершим. Так він вибуха голосами страшними, нарікає на злиді свої. Чи він провинився, що стільки нещастя на нього дослав мій Господь? Хай власні уста його вимовлять те, чого я не вмію сказати. Покаяний, багато гріхів моїх, много гріхів, та я їх не вмію сказати. Одно лиш, одно лиш бажання у мене ярмо все тяжке розв'язать. Жрець, слуга твій, що носить на собі твій гнів, лежить оце, пилом покритий. Темнолиці взяли його в руки свої і на місце суда привели до брами гніву твого. За рамена прив'язаний він. Розв'язали ти прив'яз прив'язі, до себе він немає ніякого рани благання до тебе, все писання від Е Великого, хай улагодять в серце твоє. Від нього молитва там на висоті, хай ласкою слави тебе, хай хтось із безсмертних зітхне перед тобою. І ах, Білосердя нарешті промовить. Зіляйся нарешті на його злині. заспокой своє серце, даруй ласку йому візьмі його за руку і розв'яжи його провину, його муку. Хай гарячка його знову відступить від нього. В багні вонючому лежить ось твій слуга. Дай йому встати від твого гніву. Вирви з багнюки його, розв'яжи його узи, розімкни кайдани, хай присниться лице його, вручи його Богу, що створив слуга твій ожив, щоб все силу почтив, прийми його дар, що тобі він склада, дай йому шляхом спасіння ходить, що він багатством і достатком міг, і твій храм наповнить. У твоєму домі нехай недостанно буде також достаток його, нехай замки дверей твоїх, оливою, мов водою він поливає, нехай для вікторів твоїх руки дрові поліна складає. Нехай пахуче каділо і пшеничний з хліба раз раз присилає. Глянь, пане, на сього твого слугу. Що стоне так важко, повій своїм духом, що в горе його враз щезла і засяла йому твоя ласка, нехай улагодиться гнів твій тяжкий. Обпаду з його пута, що він свободний міг віддихнути.